Traže da se čine dobra djela, a od nevaljali ih odvraćaju. I molitvu, I molitvu obavljaju i zekat daju. I Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista silan i mudar. Allah obećava vjernicima i vjernicama dženecke bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga. To će doista uspjeh veliki biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأنخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio svojim neizmjernim blagodatima. Volim dragog gospodara da nam čuva blagodat vjere u našim srcima blagodati Islama u našim životima i da kelime i šahadet budu naše zadnje riječi. Amin. Salavat salam njegovom emiljeniku Muhammedu časnoj porodic, plementima, sahabima. Neka je mir i spas na sve one ljude koji nastoje graditi svoju vezu sa stvoriteljem i mole dragog gospodara da ih počasti, da njihovo preseljenje bude u trenutku kada ta veza najjača bude. Molim gospodara da nam dadne korisno znanje da nas počasti da se koristimo znanjem na najbolji mogući način i da budemo od onih koji šire korisno znanje u svojoj sredini. Amin. Amin. Draga braće i poštovane sestre, nastavljamo se družiti sa hadisma Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Nastavljamo hoditi onim stazama koje je jedan veliki alim opisao kao staze poslanikovoga daha jer svaki govor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izašao je sa jednim uzdavom Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Pa onaj ko je poput nas, koga Allah nije počastio da bude dio toga mubarek vremena, toga najboljega vremena od svakoga vremena, možemo barem da se družimo sa njegovim dahom, da time budemo porodica ashabi, ahbabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jer nastojimo iz njegovih riječi učiti, njegovim stazama hoditi i nastojimo uspostaviti sve naše odnose shodno onome čemu nas je Resulullah s.a.v. naučio. Naš sultan je proučio kuranski ajet na koji želim skrenuti pažnju. On je vrlo upečatljiv. I kada gledate početak ovoga ajeta gdje gospodar opisuje vjernike i vjernice kao one koji obavljaju namazi, izvršavaju one sadržaje islama koji su osnovni, Pogledajte samo početak. Dovoljan je ders za večeras da čovjek wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum ba'd. Vjernici, gledajte, vjernici i vjernice su jedni drugima zaštitnice. Subhanallah, zamisli sad naše, sve naše odnose koje imamo. Da li sam ja zaštitnik vjernicima i vjernicama ili sam nešto drugo? Ako si istinski vjernik i vjernica, onda i život, i čast, i metak drugoga vjernika mora biti kod tebe nešto što je sveto. Ne smiješ dozvoliti na bilo koji način da se pogazi ako želiš da uđeš u definiciju vjernika. Zar nije gospoda rekao vjernici i vjernice su jedni drugima zaštitnici? I tu posebno želim naglasiti nešto da Allah dragi nagradi jednog našeg brata zajedno smo prešli od čaršijske džamije do kaže moram ti tražiti halala jedne prilike eto negativan je kontekst bio pa sad nemoj mi ni spominjati halala u unaprijed. opasno je draga braćo i sestre da spominjemo jedni drugi na način na koji ne voli čovjek da čuje o sebi tako to se zove gibe, to se zove ogovaranje spomenuti svoga brata ili sestru na način na koji on ili ona ne voli da bude spomenut. To je gibet. Kaže Allaho poslaniće, ako spomenem ono što on ili ona jesu, kaže Resula, ako spomeneš što jesu, a ne vole da čuje, to je gibet. Ako spomeneš ono što nije, onda je to šta? Potvora, još gori. Koliko je odgoj Resulullaha ovo? Vjernici i vjernice su jedni drugima zaštitnici. Samo jedan primjer prije nego što uđemo u današnji hadis. Samo jedan. Vjerujte, to je slika, to je prizor koji svaki čovjek bi trebao sebi urezati u pamćenje, urezati u svoje srce i duboko pohraniti u svome umu kada god mu naumpadne da bilo koga od Allahovih robova uvrijedi. Ebu Zer, ashab Resulullah sallallahu alaihi sallam, jedan od najpobožnijih među ashabima. On je Bilal Habešija, Bilal Abesinac su bili ahbabi. I jedne prilike Ebu Zer je rekao Hazreti Bilalu Habeši sine crne robinje. Ništa drugo, sine crne robinje. Što zaista Bilal Habešija jest. Dakle, nije ga ni na koji način opisao onim što on nije. Hazreti Bilalu je bilo teško. Jer ipak je to uvreda. Kaže kada je do Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam došla ova rečenca Ebu Zera, kratka rečenca, sine crne robinje. Isto kada kaže ti si došljo, ti si seljo, ti si... Ko ti si od Adema pejgambera sallallahu alaihi wasallam, onaj u gradu živi, I tvoj dedo i pradedo i Uvreda, znači uvreda po porijeklu, po rodu, po bilo čemu. To je teška uvreda, ljudi to teško doživljavaju. Kaže, kada je Resulullah s.a.v. čuo, kaže Ebu Zeru, inne kemru un fike džahilije. Kaže, inne kemru un ti si čovjek. Zanimljivo je da Resulullah kaže ti si čovjek da bi nam kazao da čovjek ima pozitivne i negativne karakteristike. Pa valja rad da ima što više pozitivni, a rad na tome da suzbijaš negativni. Fike džahilija. U tebi ima džahilijeta. Subhanallah, ovaj detalj kaže savremeni džahilijet je upravo to. Rijeđanje ljudi. Kaže Ebu Zer, kada mi je to Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, otišao sam kod Bilala Habeši i nisam mu samo tražio halala, nego sam legao, gledajte ovo Allaha vam dragu, legao sam na pod pred njegove noge. I rekao tako mi gospodara, uvrijedio sam te, neću dići svoju glavu. Obraz mi je na zemlji, dokle god tvoja noga ne bude na ovom drugom obrazu. Neću dići glavu dokle god, da ubijem svaku onu primisao više vrijednosti koju čovjek ima. A to se najbolje ubija kroz džemat. Kroz rad zajedno. Složi cipele, šta ti fali? Pa kaže on doktor nauka mu jezini, šta ima veze? Očima sam svojim gledao, hizmeti nas mladić u Turskoj, mašala, onako baš lijepe čehre. Vidiš, vidiš da je on osvjetljen namazom. Iznosi nam čaj. Kaže, znaš ko je on? kaže vanredni profesor nuklearne fizike iznosi čaj pred musafir veći je to ders veće je to predavanje nego da ti je neko satima govorio o poniznosti, o skrušenosti o predanosti gospodana. čuvajmo se sva poruka ovoga prvoga dijela draga braćo i sestre jeste čuvajmo se haka haka drugih ljudi jer je Resulullah sallallahu alaihi wasallam rekao etedruna menil muflis, znate li ko je bankrot? Kažu Allahu poslaniće, al muflisu indena men la dinare vola dirheme lehu. Onaj ko nema dinara i dirhema, ko nema novca. Kaže Resulullah la, kaže nije. Al muflisu men jaa yawm al qiyamah wa lahu hasanat. Kaže muflis, bankrot je onaj ko dođe na sudnjem danu. A ima dobrih dijela. Dakle, donio je dobrih dijela. وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَآذَا A šta je uradio? Uvrijedio je tu i tu osobu. Uznemirio je tu osobu. I kaže, svi mu uzmu od njegovih dobrih dijela i ništa mu ne ostane. Kaže, to je bankrot. Čuvajmo se. Pogotovo što mnogi ljudi su teški na halalu. Neće da halal. Čuvajte se od toga da mi nečiju čast uvrijedimo, da nečiji metak ne do Bog uzmemo na nedozvoljen način. Na samom početku, kao što smo uobičajili prije čitanja hadisa Resulullah sallallahu alaihi Sallam da se sjetimo fatihom ili dovom imama Buharići u hadijsku zbirku čitamo ne dajem lillahi fatiha trinaesto poglavlje u knjizi o okupanju Jučer sam sa ovim čitao jednu knjigu pa kaže jedan autor vrlo lijepa rečenca pa da je sa vama podijelim jer je vezan upravo ovo za kupanje. Kaže kejfe jerhalu ila Allah kako kaže da putuje Allah kako da se približava Allah men lem je tahar min dženabeti rafelatihi. Kako da putuje Allah Onaj koji se nije okupao, koji se nije okupao od nečistoće svoga nemara kojeg ima. Kako da putuje Allah Onaj koji se nije okupao od nečistoće džunupluka svoga nemara prema Allah I prvo što trebamo potirati u svome životu i kada se kupamo od fizičkog stanja, fizičke nečistoće jeste upravo sapiranje tog stanja, tog stanja nemara prema stvrte. 13. poglavlje Babu gaslil mediji u vudu i minhu. Poglavlje sapiranje ili pranje mezije i uzimanje abdesta nakon što mezija izađe. Vratit ćemo se pojašnjenju što je mezija, a oni koji su se družili sa nama ranije znaju da smo objašnjavali razliku između menije i mezije. To su izlučevine koje se pojavljuju kod muškaraca. 269. hadis حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال prenio nam je Ebu Valid od Zaide, od Ebu Hasina, od Ebu Abdurrahmana, od Alije radijallahu anhu. I vi znate da jedan od ashaba Resulullah sallallahu alaihi wa sallam za kojeg pored radijallahu anhu pored riječi radijallahu anhu, često se kaže kerrem Allahu vajhahu. Allah mu lice počastio. Znao neko možda zašto? Zato što nije nikad pao. A, bravo. Nikada, Hazreti Alija je kao dječak primio islam i nikada nije pao pred kipove. Seždu im učinio. I zato između ostalo kažu za njega kerrem Allahu vajhahu. Allah mu blistavim lice učinio. I to je jedna dova koja se uči za Hazreti Aliju, a Hazreti Alija je izrekao onu rečenicu koju često ponavljam. El ilmu hajru minal mal. Znanje je bolje od imetka. Ente tahrusul mal, wal ilmu yahrusuk Ti pokušava sačuvati imetak, a znanje tebe čuva. Dakle, mnogo izreka Hazreti Alije koje su lijepe i koje treba upamtiti i uzeti za smjernicu u životu. Kaže Hazreti Alija, a ovdje prije nego što pročitam hadis napomena, vi znate da je Hazreti Alija bio zet poslanika sallallahu alaihi wasallam. Hazreti Fatima, majka Hasana i Huseina radijallahu anhuma je bila je bila njihova mati. Hazreti Alini, sinovi i Hazreti Fatimini su Hazreti Hasan i Husein. I kod nas tolika je ljubav prema Ehli Bejtu. Vi znate koju gotovo u našu džamiju uđete, osmanlijsku i bošnjačku ovdje, uvijek imate Allah naravno s desne strane, pa onda imate hazreti Pejgamber, pa Ebu Bekr, pa Omer, pa Osman, pa Alija, pa koga još? Hasana i Husein. Zašto? Jer su oni poraca pejgambera sallallahu alaihi wa sallam. I mi u namazu čak Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Posebno donosimo salavat na porodcu pejgambera sallallahu alaihi wa sallam. E sada da vidimo edebe porodice jer je Hazreti Alija iz porodice pejgambera sallallahu alaihi wa sallam kaže kuntu ređulen mezaan, bio sam e, muškarac kojem često izlazi mezija. E sad, inače, kada ashabi hoće nešto upitati Resulullah, kaže jedan od njih, najdraži nam je bilo. Slušajte sad ovo. Najdraži nam je bilo kad nam Allah pošalje nekog beduina. <laughs> što? Jer što te Beduin može pitat, ne mreti na pamet pas. <laughs> jel? Jel? Kaže, i oni bi onda, ashabi Resulullaha najbliži, sjedli bi i slušali bi šta ovaj pita. Jer bi on malo upao bi ko Martin po divizi <laughs> Zašto? Zato što su ti ljudi uglavnom došli onaj iz jedne sredine gdje su mnoge stvari, oni znaš, on, prvo udari pa onda kaže što je udario. takvi su beduini. Pa vi znate, subhanallah, spominjali smo onoga koji je došao, mislim, zanimljivo je to reći, ali ovo danas, mislim, nepojmljivo je. Kod nas, ja mislim da živu glavu ne bi izvukao. Ušao je Beduin u džamiju poslanikovu, natužila ga mala nužda, otišao za, za stubi, obavio malu nuždu. Znam ste takve ljude. Od takvih ljudi, on je, pazite, napravio ljude koji se čuvaju čak i ovaj, najsitnije mokraće. Vi znate da se treba čuvati i najsi, jer je mokraće žetno nešto. Resulah je od takvih ljudi napravio ljude koji se čiste i poslije male i poslije velike nužde i paze, paze na, da ne do Bog mokraća ne dođe na odjeću ili na tijelo. Od takvih ljudi. I kad su ga ashabi skočili da ga biju, kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam ostavite ga. Kaže, tada je on vidio, sa zamislim, mislim, ne do Bog da nešto uradiš u džami, sad skoči 20 ljudi da meni je tuku. I sad neko a baba kada pusti Havza, pa valio i onama nekad <laughs> Kaže, nemoj, čuli smo mi od pametni, nije samo ovo što je izvalio sad. Znači, e, kaže, on je onda, taj Beduin je podigao ruke i rekao, Allahu merhamni warham Muhammeda. Gospodaru, gledajte ba nebesa, on hoće da zatresi. Kaže, gospodaru smiluj se meni i Muhammed wala terha mana ahada. I nemoj se gospodaru nikom je smilovati osim Znam e, ste, taj mentalitet. A ima danas, jel, ima savremenih beduina. Kaže, ko će u džennet? Kaže, ja ima jedan brat u Alžiru. <laughs> Nas dvojica, more biti bude koji u Saudiji. Subhanallah, subhanallah. Ja, još dvojica. Dakle, šta je ashabe Resulullah radovalo kad dođe čovjek koji je beduin. Zašto? Jer oni bi postavljali pitanja poslaniku sallallahu alaihi wasallam i onda bi se svi ljudi okoristili. Šta je ovdje nama, zbog čega ovo spominjem, jeste stid ashaba Resulullah da postave pitanje. Jer ipak su osjećali osjećali poštovanje prema Resulullahu i pitali su samo kada baš moraju. Kaže Hazreti Alija, bio sam čovjek, muškarac, jel? koji često, kojem često izlazi Mezija. Mezija je inače, definicije radi prije nego što krenemo dalje, e, prozirna tekućina koja izlazi iz muškog spolnog organa. Ona nije kao menija, nije kao sperma, prozirna je. I ona zna izaći nakon mokrenja i sve. I ona je različitog tretmana od menije, od spermi. Ne mora se čovjek kupati kao što ćemo vidjeti u ovom hadisu. Kaže Hazreti Alija što je uradio? Fe emertu ređulen. Pa sam naredio jednom čovjeku en jes'ala nebije sallallahu alaihi wasallam da upita vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam i ovo je edeb Hazreti Alije da pita vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam e sada pojašnjava Hazreti Alije zašto ja šaljem drugog čovjeka umjesto mene da pita Limekani ibnetihi jer je njegova kćerka moja hanum i ibnetihi Fesele pa je ovaj čovjek pitao Hazreti pejgambera sallallahu alaihi wa sallam fe Fekale te vada Kaže uzmi abdest i operi svoj spolni organ Dakle Ovaj hadis je vrlo praktičan Pogotovo često ljudi pitaju Pogotovo hvala Allah oni koji počnu uklanjati pa uči neke možda i elementarne stvari, kaže dešava mi se da izađe takva i takva tekućina nakon mokrenja, nakon u tom slučaju nije se osoba dužna, nije se osoba dužna okupati, nego je dovoljno najprije da opere svoj spolni organ i onda, i onda da, da abdesti. Ovdje imamo dvije, možda smjernice vrlo bitne. Opet se vraćamo onom suštinskom pitanju. A to je zašto je značajno i zašto je bitno za nas muslimani i muslimanke da naučimo lijepo postavljati pitanje. U drugom rivajetu, u drugom predanju ovoga istoga hadisa kaže da je prvi put rekao Amaru ibn Jasiru da pita Resulullah sallallahu alaihi sallam u drugom rivajetu također se kaže Mikdad ibn Esveda i treći put se navodi da je na kraju Hazreti Alija otišao i pitao Resulullah sa edebom o ovoj stvari. Vjerujte mi, kada gledate na engleskom jeziku kontakt emisije, ljudi nazovu emisiju, kažu dobar dan, moje pitanje je i postavi pitanje. Kod nas kad te nazove neko u kontakt emisiji, evo dersa deset minuta ti on priča o tome pa, hoćeš li da pitaš čovjeka ili hoćeš da mu priča. da si bio gabarita i da si bio kvaliteta i kompetencija pa doveli bi tebe u emisiju muslimani i muslimanka se moraju naučiti kažu plemeniti ali mi kaže brojimo svoje riječi, hoću da postavim pitanje, postavit ću pitanje tako i ograničiti se na to, to me interesuje ne želim ni šire ni kraće da bude nego ono što, što treba. Evo gledajte Hazreti Ali. Da li? Čak nisu spominjali, kaže, izlazi mezija. Kaže, ne mora se kupati, dovoljno je da opere spolni organ i da se, i da se abdestiš. Vrlo bitna stvar. A onda druga stvar koja je također bitna i koju trebamo naučiti. Svi ćemo mi, neko je već alhamdulillah, Allah ga je počastio pa ima porodični život. A oni koji nema imat će, inša Allah, da Allah svima ono što će ih radovati na ovome i na onome svijetu, ono što je hajr za nas na oba svijet. Vrlo je bitno. Iz ovog hadisa Rasulullah, pazite, postupak Hazreti Alije je meni i tebi škola. Meni i tebi škola kako da se ponašamo prema roditeljima bračnog druga. Pazite, Hazreti Alija izbjegava pitati Resulullaha u tom aspektu. Zašto? Zato što mi je kćerka Božijeg poslanika, sallallahu alaihi sallam Hanuma, Hazreti Ali. Izuzetno je bitno. I da znate da spada u osnovne edebe, u osnovne propise odnosa sa, konkretno sada govorim, o mladićima. Sutra ako kada budeš imao punca i puncu, jedan od najvećih sramota i bruka je da na bilo koji način govoriš nešto što bi čak i aludiralo na intimu između tebe i tvoje supruge. Poštuj svoga oca i majku po vjenčanju, jer su oni roditelji tvoje hanume, nemoj ni na, na bilo koji način spominjati ono što bi aludiralo ili što probudilo misao da ti o tome govori. I vjerujte da to čuva brak. Dokle god intima, ostane intima imat ćemo porodice, imat ćemo brako Kada budemo srušili taj osnovni edep, onda se dešava ovo što se dešava, onda se o intimnim stvarima govori na način na koji ne priliči, govori se dječici u godinama kada ne priliči i onda imamo situaciju da u šestom, sedmom razredu osnovne škole i vjerujte to nije nešto što je strano moja djeca mi govori, moja curca je sedmi razred. Djeca već sada, pazite, srušene su perde stida, ljudi, a to je najopasnije. Hazreti Alija nas ovdje uči o značaju stida. On neće kao oženjen čovjek. Neće kao oženjen čovjek da pita o detaljima koji bi na neki način povezival se sa intimom. Danas djeca u petom, šestom razredu, zašto otvaraju im se vrata toga? Kažu, uđi na ta vrata. Dijete kad uđe, kako će izaći? Kada dakle, jednom tu posrne, kako će se vratiti? Posljednje, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallam, ahiru ma edrakehu nas, posljednje što je došlo do ljudi, min kelamin nubuva, od riječi svih vjerovjesnika. Posljednje što je došlo do ljudi od riječi poslanika, vjerovjesnika, iza lem testahi fasna mašit. Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. stid je osobina koja, i vjerujte, danas jedan ahba mi govori nešto što želim i sebe i vas podsjetiti. Glavna kriza, glavna kriza sa kojom se mi suočavamo, draga braćo i sestre, jeste kriza morala. Ako se iz te krize, a jedinu, jedino se pobjeda u toj krizi može izvojevati vraćanjem Allahu, vraćanjem vrijednostima koje nam je on objavio. Drugačije ne može. Ni ekonomski moral je pokazao na zapadu šta, šta može. Ljudi te vole, poštuju i cijene dokle god od tebe imaju koristi, a kada vide da je neki njihov interes ugrožen, onda pošalju svoju vojsku da ti otmu sve što imaš. I bombarduju te najsavremenijim avionima. I to je moral zapadni. tu te čovječe, nemat! A onda ovdje govoru, govore kako mi nismo dovoljno tolerantni prema ljudima koji hoće da nam sruše porodice. Zamislite to. Zamislite to. Posljednje što je došlo od govora vjerovjesnika jest ako se ne stidiš radi šta hoćeš. Ova osobina je toliko bitna. Stid. Da je Boži poslanik sallallahu alaihi sellem rekao da je stid i iman. El imanu wal u kurana Kaže, stid i iman su kao dva brata povezani. Kada nema jednoga, nema ni drugoga. Stid i iman su kao dva brata. Kada jednoga nema. I pogotovo danas, nemojte, ko vam kaže nemoj se stidjeti, stidi se hangula dokle god se stidiš. I u braku dok se muž stidi svoje hanume i dok se hanuma stidi svoga muža, dobro. I u braku, nakon 30 godina brak. Jer je Boži poslanik rekao da su to iman i haja sticu. Kada jednoga nema, nema ni drugog. Ovaj hadis božjeg poslanika sallallahu alaihi wasallam uči nas o propisu. Uči nas o tome da je mezija nešto što ne obavezuje čovjeka na kupanje. Dovoljno je da opere svoj spolni organ i dovoljno je da se, da se čovjek abdesti. Postupak Hazreti Alije radijallahu anhu nas uči da pazimo na to kako ćemo u komunikaciji sa svojim bližnjima, u komunikaciji pogotovo sa članovima porodice naših bračnih drugova, koliko trebamo imati obzirnost. I vjerujte, vjerujte, Ahbab jedan govori, kaže, kada sam se upoznao sa svojom sadašnjom Hanumom, nakon drugog, trećeg puta kazao sam najavi me kod svoga oca. Pa kaže kako ćeš to? Kaže kod nas nije običaj. Ko je vidio sad na rad, Kaže šta ti ovdje? Kaže najavi me kod svoga oca, a je rekao je usput napravi pitu, ja puno volim da jedem pa da probam. I kaže došao joj je na vrata i upoznao se sa njenim oca. I kazao je možda će me Allah sutra počastiti ženskim djetetom. Ja bih volio da mladić koji ima plemente namjere prema mojoj kćerci na ovaj način postupi. Da dođe i da mi se predstavi. Da vidim ko je i šta je. Kada su njih dvoje još za vrijeme vjeritbe prolazili kroz opasnu krizu. Kada je nju prosio onaj ko je možda deset puta bolja prilika i financijski i statusno kaže babo je pozvao kćerku iako babo je džuma do džume ili bajram do bajram a ona je pokrivena i ona je vratila islam u tu kuću. Kaže, babu je ono od vama će. Kaže, sam cikad miješao u pitanje momaka ovoga. Ona kaže, nis babo nikad riječ rekao. Kaže, slušaj, ako onoga momka koji je na ovaj način prema meni, ova, s ovim stidom došao i rekao, ja sam taj i taj, ako njega, kaže, ako njega prevariš i njega ostaviš, kaže, da znaš, u mojim očima si ništa. Stidom, tako mi Allaha, sačuvat ćeš i dunjaluk i ahiret. Stidom ćeš sačuvati dunjaluk i ahiret. A skidanjem odjeće stida, što se danas nama želi kazati i uraditi, izgubit ćeš i dunjaluk i ahiret. Hajde, kad izgubiš dunjaluk, pola. izgubio si prolazno. A šta ćeš ako izgubiš ahiret? Mi smo, braćo i sestre, planirali, ako Bog da, na kraju da vam kažem, naš brat Sultan je inače porijeklom iz Sirije, njegov roditelj su Sirice, on je naš bošnja, mi ga pikamo kao našeg bošnja. Oni desetak ahbaba ovdje su pokrenuli akciju, mi imamo ovu redovnu našu akciju. Da Allah nas pomogne. Vidite da ima, hvala Bogu, ovaj, i Merhamed pravi ove naše institucije, prave akciju, sve to treba podržati. Ali oni su došli na jednu lijepu ideju, a to je da neki od sirijskih porodica koje su ovdje, konkretno sedam porodica je kod nas, naši su gosti ovdje u Bosni da se mi organizujemo i da svakoj od tih porodica, ako Bog da, pomognemo jednim paketom koji ćemo mi pripremiti odavde. Dakle, e, na stranci tabačkog meša da ćemo staviti šta će koji paket sadržavati, sve ono što novca sakupimo ide isključivo za to. Hoćemo mi, do kraja mjeseca februara ćemo voditi akciju ako nas Allah počasti, koliko otprilike iznos? Kod dvije. Oko 2000 maraka, dakle negdje oko 250-300 maraka smo planirali svakoj poroci i jedna novčana, jel? Ja, skromno ćemo im nešto i novčano dati ako im zatreba. Dakle, sultan je zadužen za to, transparentno da bude, sve će se porodce potpisati da su dobile pakete. E, ovo radimo zajedno sa udruženjem naših, naše braće Sirijaca koji su ovdje i koji vode brigu o njim. Ovo nek bude jedan naš napor i ovo je bitno da, jer nas je dosta mladih ovdje u ovo je bitno da uključimo i starije ljude. Sa svojim roditeljima, sa amidžama, sa dajidžama, sa komšijama, s ljudima koji znaš da mogu financijski pomoć. Ako Bog da ima ona kutija onda na čošku, sultan će svaki put, znači ovaj četvrtak i sljedeća dva ili tri četvrtka vidjet ćemo, ako Bog da to ćemo skupiti, sve postaviti na stranicu tabačkog, čim skupimo uz Božiju pomoć, evo ja stavljam svoje auto na, na raspolaganje da ako Bog da da onaj da se tim porodcama to odnese ili odnesi na mjesto gdje on to mogu preuzeti. Volio bih zaista. Blizu sto hiljada ljudi je već glavu svoju dao. I to je pozvančnim pozvančnim izvještajima. Braćo i sestre, ako ne pokažemo na neki način da smo dio umeta, bez obzira na svu krizu, onaj ko vjeruje da je sve kod Allaha, ne može škrtariti s onim što mu je Allah dao. Onaj ko vjeruje da je sve kod Allaha, ne može škrtariti s onim što mu je Allah dao. Ja molim dragog Allah da nas pomogne u toj akciji. To je mala akcija, sedam paketa. I naravno tu je vrlo bitno da vi koji ovdje redovno dajete, uključite druge ljude. I to je najbolje bilo. Možda da damo od sebe koliko možemo, ali da uključimo i druge ljude. Jer hoće ljudi pomoći. Pogotovo kada vide da će to ako Bog da biti transparentno i ova ekipa koju će sultan voditi, da će oni to. I meni je značajnije što će oni zajedno raditi, družiti se, nego to što ćemo dati pomoć. Jer pomoć ako Bog da će i drugi ljudi dati. Ali činjenica da mi ovdje zajedno radimo, da naši mladići i djevojke, muslimani i muslimanke zajedno radi. Prošlo je vrijeme, prošlo je vrijeme kada su nas ubjeđivali da mi trebamo jedni drugima dušmani biti. Braćo i sestre, čuvajte se toga. Čuvajte se onih ljudi koji nas i dan danas hoće okrenuti jedne protiv drugih. Gledajte, gledajte što se dešava kada jedan diktator mete narod, zaista mete spaljena strategija njihova u borbi protiv pobunjenika, protiv režima je znate koja spaljena zemlja rušuje čitave četvrti. Onako kako su četnici radili tokom agresije i ustaše. Jer ne mogu ući, ne mogu uzeti gdje god se bošnjaci, muslimani i bosanci organizovali, kazali mi hoćemo Bosnu da bude zemlja gdje svi slobodno živi. Gdje ne mogu proći, znate što uradi, onda se zemljom sravnaju. Ali eto Allah dao da kod nas ima vazdušni embargo, jel? Zabrana letova, pa nisu mogli koristiti avijaciju. Ovaj koristi avijaciju, helikoptere i avione protiv svoga naroda. Onaj koji je na početku rata 92. imao priliku, samo ga podsjećam na bombardovanje releja na Hum To je strava i užas, ljudi. Kada avion napada, i to je napadao ne na, ne, na, ne na zgrade. Mogu misliti kako izgleda kad napada na zgrade svojim očima sam gledao, nedaleko od mene je bilo, kada avion bombarduje To je strava i E sada zamislite, protiv djece, ljudi, protiv djece, protiv staraca, protiv čitave svoje populacije, taj čovjek koristi, koristi avijaciju. Dvije stvari minimalno. Prva stvar, učimo dovu. Uči dovu na sečti. Uči dovu za vrijeme džume kada se dova prima. Uči dovu kad vidiš da ti Allah otvorio srce nekako osjećaš da se dova prima u tom trenutku. Zamoli gospodaru smiluj se umetu Muhameda, pa i ti si od umeta Muhameda. Gospodaru obskrbi umet Muhameda, pa i ti i ja smo od umeta Muhameda. I da uradimo koliko možemo. Jedna od stvari koju učim ljude, stalno učim, nemojte, vizije su prelijepe stvari. Prelijepa stvar imati viziju. Ja volio 7000 paketa da pripremim. Ali je to realno? Ali ja mislim da je sedam realno. Možda i 70 realno, ja ne znam. Ali mislim da je 7 realno. na stotinjak ovdje, 150, 200 koji se vrtimo, možemo uz Božju pomoć. Po desetak, 15 maraka svako može generirati. I da svjetlo obraza kažemo, jarab, a da džuhdu mu Ovo je trud da ko malo može. Pa ti primi gospoda. Možda će Allah radi jedne sadake spasti čitavo mjesto. Ja molim Allah da nas počasti da taj emanet iznesemo. To je jedna akcija koja će pokazati ako Bog da koliko imamo snage i pokazati ako Bog da koliko je lijepo naše mišljenje ostvariti. Da nas Allah dragi pomogne u tome. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš primi nam dobra djela, nemoj nas kazni. Gospodar naš molimo te najvećim imenom Tvojim džennet i svako djelo koje približava džennetu. Gospodar naš sačuvaj nas vatri i svakoga djela koje približava vatri. Gospodar naš ujedini naša srca u svakom dobru. Gospodar naš počasti nas da znamo da previše dušmana imamo da jedni drugima dušmani budemo. Gospodar naš počasti nas vjernike i vjernice da istinski jedni drugima zaštitnici budemo. Gospodar naš počasti nas da štitimo jedni drugima i živote i krv i imetak i čast. Amen. Gospodar naš počasti nas da naši jezici nikada ne govori protiv tvojih dobrih robova. Amen. Gospodar naš počasti nas da tebi pozivamo i da se na tebe u svim našim poslovima oslanja. Amen. Gospodar naš počasti nas da nas vode najbolji među nama, sačuvaj nas da nas vode najgori među nama. Gospodar, naš milost tvoju molimo pa da nas ne prepusti same sebi koliko treptaj Molimo te da nam neš uspjeha u svakom poslu koji počnemo. Gospodar naš počasti naše studente i studentice svakim dobrom i uspjehom na oba svijeta. Gospodar naš molimo te svako dobro mladima umeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Gospodar oženi one koji su naoženjeni i udaj one koji su naudate. Gospodar najvećim te imenom tvojim molimo za svako dobro na ovom i budućem svijetu. Oprosti nama roditeljima, našima braći i sestrama prisutnim i odsutnim. Posebno te molimo da se smiluješ onima koji su tvojom milosti prije nas otišli od naših braća i sestara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Allahu akbar. alamin. Al-Fatiha.